Ćwiczenia. Przetłumacz pytania w języku niemieckim na język polski. Następnie posłuchaj poprawnej wersji. Was hast du vor? Co zamierzasz? Wir machen ein Picknick. Zrobimy piknik. Ich könnte die Landschaft bewundern. Mogę podziwiać krajobraz. Was werden wir machen? Co będziemy robić? Was möchtest du machen? Co chciałbyś robić? Du musst dich ausruhen. Musisz wypocząć. Ich lese, schreibe und dann verschicke ich E-Mails. Czytam, piszę i wysyłam e-maile. Nein, das finde ich langweilig. Nie, uważam to za nudne. Przetłumacz zdania na język polski, następnie wysłuchaj poprawnej wersji. Was möchtest du machen? Co chcesz robić? Magst du singen? Czy lubisz śpiewać? Was machst du gewöhnlich am Wochenende? Co zazwyczaj robisz w weekend? Ułóż zdania według podanego przykładu. Porównaj swoją wersję z nagraniem. Przykład. Was machst du in der Freizeit? Am Wochenende. Was machst du am Wochenende? Teraz twoja kolej. Wir machen ein Picknick. Feuer. Wir machen ein Feuer. Ich könnte die Landschaft bewundern. Die E-Mails verschicken. Ich könnte die E-Mails verschicken. Wir werden grillen. Fotos machen. Wir werden Fotos machen. Magst du Fußball spielen? Sport treiben. Magst du Sport treiben? In der Freizeit gehe ich oft ins Kino in die Oper. In der Freizeit gehe ich oft in die Oper. Ich mag einfach im Internet surfen. Gitarre spielen. Ich mag einfach Gitarre spielen. In der Freizeit treibe ich Sport. Musik hören. In der Freizeit höre ich Musik. Meistens spiele ich Fußball. Kartenspielen. Meistens spiele ich Karten.